Kirol pixka atingo dugu goi hartzun irratian jarraian, izane herrira lasterketa herriko jaingo da, abendun hogeita marrin tantolatzaile antolatzaile taldeko biki detugu gurian, Eneritzar Belaitz eta Xabi Salaberriak, eixo? Kaixo. Egunon. Zemuz? Ondo. Bai. Entxatzet, e, eh, lasterketa antolatzen e, buru ibiliko zeatela, eta ez dakit, e, lehenengo galdera ideia nondik etorri zen? Bueno, egila esan urte bukaieran ba, nahiko lasterketa pila izaten dia, eta bueno, ba, zertik ez oi hartzunen, eta e, pixkat baitaren lotuta aldarrikapenakin, ba, ez izatea lasterketa herriko bat bakarrikan, Eta baita bueno, azkenik kilometruak itxian asuntua izaten da oso ikua ba, preson bat inguruan dakan jendiantzako. Eta, ba, oixe, lasterketa eta ideia hori lotu nahian, ba, siginen, ba, muitzen pixkat, ba, herriko korrika eta, ba, oixe, pixkat ideia hortik anasitzen. Eta gero ja, jendiak, ba, mono, erantzuntzun, eta lotu zen, ba, oixe, oso, lasterketa herrikoi bat inbertzela, parte hartzailea, mhm eta ba, presuan e, dispersioan gaiakin lotzia pentsatu zen. E, Xabi zuek euskeraz bizi nahi dut herri lasterketakin ja martxe hartuta, hontare animatuak. Bai, bai, nik uste dut horregatik ere urbiluko ur ziala gure gana eta e, Oi, oi ondo zen eta hau handikan hobeto bateko da, seguru. Eta bai, egia esan asmoa nahiko antzekoa da. Igual honek du, badu ba, lasterketa bestiak zakana baino gehiago, bino ez, du, e- ez duguna nahi galtzia da, ba, besti zakan parte hartzaile eta herriko izate, izate hoi. Bueno, 6 e, kilometro terdi, inberko dia, e, ibilbidea pixkat e, esplikatu. <laughs> bueno, plazan juntatuko gadenak, eta bueno, ibilbidea idago kilonez, lehen izango da maik aterritan, aurran ibilbide... Mhm. Motx bat, plaza inguruan izango dena, plaza eta landetxe lotuko txunak. Eta gebelduana helduana, e, baina auzotaino iritsiko da, plazatik abitu, ergoinaino jongo da, fortalezaino, fortalezatik altzibarrea, iturriotz, ualdetxo, tolaita eta bueno, berrize plaza. Mm-hmm. Eta, bueno, e, kilometruak aipatut jugu leno ez, aste bururo zenbat, familik itentuzten e, behaien e, senidiak eta bisitatzeko, eta, bueno, lasterketa honen kilometruak e, esan nahi berezia bakate. Ba, bueno, asiratik gana eh, genun ideia hoi ez, atea zen ideia hoi eta ingenuna zen, ba, bueno, ba, momentu enten dauden oi hartzungo presuan espetxe eta e, eh, ze distantzi e, kalkulatu, eta ba, simbolikoki badare ba, berdenan hartin kilometro horiek korrika ikia lortzen genuen. Eta orduan, ba, iru espetxe eta mila berreun inguru kilometro kontatu genitun eta eta 6-6 kilometro terdiko ibilbide bat ba, berreun pertsona gutxi gara bera berko genituzke eta bueno, ba, gure buruai jarri dugu erronkatxo hori, ez? Aber, e, berreun pertsona ateatzia lortzen dugun eta denan hartin ba, espetxe hoi dakagun di, distantzioi ba, korrika itzen dugun. Ez dakit jendia apuntatzen nahi den, ez? E, nik, bueno, leku batzutan ja zerrendak beteta ikusitut. Hmm, bai, nik uste herrian sortu dela giro polit bat e, lasterketa herriko kontura, eta, bueno, ba, igual, sekula korri neztun jendiare hasi dela pixkate motibatzen, mhm. eta, ba, bai, nik uste lortuko txugula berreun, minualare, oendik kaitzen nahi den horrei, ba, gonbidatu, ba. inberko ba. ez? Momentu zehun berrogeita mar bat mm mhm. bat jugula edo ba, bage ala kalkulatu dugu ez, bino, mm -hmm. bueno, e, falta dian horiek, ba, animatu nahi jugu, eta nik uste gaina <clears throat> komeni dela argi guztia herrikoia izate horrek zesa nahi duen, ez? Asko, mhm. jo, lasterketa da, lasterketa da, eta lasterketa da, lasterketa izatea nahi duen bino, lasai nahi duenak edo korrika baten e, ikutua eman nahi honak edo o, aldun, bakoitzak aldun ritmoan ikia da helburua eta eta nik uste dute zalantzan dozten horiek, ba, beldurri gabe ateatzia ibilbidea gaina maldabera hasten da gehoia ja hartutako karreriakin ugaldetxoa iristen zea eta nik uste plaza hoi da azken pixka kostako dena, baina bestela Bakoitzak berrit muan, saltoka, atzeaka, txiribuelta oh, gai nahi dunak, eh? aukera kalaleia. Bai, pixkat nik uste honek baitari izan berdula bai salak eta moduko bat itxia e, eh, dispersioan kontra, eta geho baita aldarrik apena, ez? ba hemen berlutekela preso horiek, eta bueno, ba, pixka jarri baita ere zeneide eta lagunan lekuan, ba, esteguru hortan ebai, ba, bidaia inberko dutelako, kilometro horiek inberko txuztelako, e, eh, orduak kotxian berko txuztelako, eta zer da bagutzako, ba, azkenin 6 kilometro terditxia egun batin, mhm. eta ba, pixka sofritxo, pixka tongi pasa, eta denetik, ez? Noiz arte dago izena emateko epia zabalikan? Ba, izena emateko aukera egunian bertan egongo da. Gu mm-hmm. aigean da jendia animatzen lehenbailen izena ematea e, modu horta kamisetan taia ziurtatua izango dulako. Mm guk momentu zerrendetan jarri dugu bako izazte taia nahi duen kamisetakin izena ematen dutenak eta berez bihar jasoko dugu igande artea iga pentsatzen igande artea ber ziurtatzeik badugun ba igandean berriz e, zerrenda guztiak behitu eta eta aste bat eukiko denuke, ba, taia horiek behintzat eh, ziurtatzeko. Eta gero ja, ba, bueno, e, urrengo hastian apuntatzeko aukera dengo da, eta egunian bertan, e, bai, mino hor ja, ba, bueno, ba, daudenak egongo dira, eta... E, esango dugu, e, zea, herriko tabernetan eta kirolde daudela zerrendak e, apuntatzeko, animatu jendia. Bai, bai, nik uste dut, Ez da, ez dela beldurtzeko gauza bat, bakotxak behen neurrilean, ba iso, azkenin eh, nik ilan kamisetan jarri dugun bezala elkartasuna pausoz pauso ematia da alburua, mhm. eta nahi den ritmoa itxeko, alden ritmoa itxeko e, eh, aldarrikatzeko modu badela, ez dela, beste, beste munduko karrera bat, eta... Eta parte hartzen duenak egosaia izango, gula. Baita Ba, egeo bukaeran, gu, festa, festa girua lortu nahi dugu plazan egun hortan. Ezer bino gehiago, orduan, ba, siran umik e, parte hartuko dute, txokolata da izango dute, gero helduak, salda, amaskarren eskutik salda izango dugu, pintxuak eh, egongo dira, pixkat festa, festa girua lortzia. Eta gaina gure asmoa da, momentuz e, <laughs> zeak dispertsioak irauten duen bitartia mentzat, lasterketa urtero antolatzia. Hortengo azken nahi balima da, ba, seinale hona izango da, bino prinsipioz, urteko azkeneko igandiakin lasterketa guantolatzen jarretzeko asmoa dugu. Hor ba, bueno, ba, urten eh, parte hartzen dutenak, ba, igual urren urtean de guztua hartu, hartuko dute parte, eta azkenean igual. Eta igual inguruko herritatik eh, etorriko dira parte hartza. Bai, eh. esan digute baita ere kanpoko bai, etorriko da. bai, bai. Ja, digute, bai, goizutatik bestetik amar, bestetik ez aizen bat, osake urbilduko da jendea. Bueno, ba, hortxe e, deialdi ina gehatzen da, abenduan hogeita amarreako, elkartasuna pausoz pauso, urtia bukatzeko modu polita. <laughs> bai, bai, berriz eba egoera larriak jak salatu, eta, bueno, ba, eskubidian aldeko festa bat, ondo pasatzeko, eta ba, Xabi Salaberria eta Eneri Zarbelaitz eh, herrira lasterketa herrikoiko e, antolatzaileetako bi. Eskerrik asko gaur oi hartzen erratien. Zatetik. Eta